O Heere, waarom staan u zo so ver weg en hou u verborgen in tye van benauwdheid? In sy trotsheid vervolg die goddeloze die elendige, laat hulle gegryp word in die listige plannen wat hulle uitgedink het. Want die goddeloze juig oor die begeerte van zijn ziel, en hy sien om wat onrechtvaardige wens maak, hy verraag die Heere. Die goddeloze, met zijn nees in die hoogte, sê, hy onderzoek niet, daar is geen God niet dit is al sy gedagtes. Sy wee is altijd voorspoedig, hoog daarboe is een gerichte, weg van hom af, al sy teestanders, hy blaas op hulle. Hy sê in sy hart, ik zal niet wankel nie, van geslag tot geslag is ik die een wat nie in die ongeluk sal wees nie. Sy mond is vol van vloek en van bedrog en verdrukking, onder sy tong is moeite en onleg. Hij zit in die hinderlaai bij die dorpen, in skuilplekke maak hy die onskuldige dood, sy oor loer op die ongelukkige. Hy loer in die skylook soos een leeuw in sy leeplek, hy loer om die elendige te vang, hy vang die elendige dier sy net toe te trek, en verbreiseld sink die ter neer, en die ongelukkiges val in sy maag. Hy sê in sy hart, God vergeet dit, hy verberg sy aangezig, vir eeuwig sien hy dit nie. Staan op, Heere, o God, hef die hand op, vergeet die elendiges nie. Die goddeloose, Waarom verraag hij God in sê in zijn hart, je soek dit niet? Je hebt het gezien, van die ons die moeite en verdriet, zodat so de mens dit in de hand zal gee. Aan u gee die ongelukkige dit oor, je was een helper van die wees. Verbreek die arm van die godeloze en slechte, bezoek zijn godeloosheid totdat hij niks vindt niet. Die Heere is koning vir eeuwig en altijd, die heidene het vergaan uit zijn land. Heere, het die begeerte van die ootmoedig is gehoor, jy sal hulle hart versterk, en oor sal luister om aan die wees en verdrukte recht te doen. Geen mens uit die aarde zal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie.